vers gereen, veertien dae in die goede val, en het reen, bieke, bieke, het reen, bieke, bieke, het reen in die westrans val. Ramkat Radio biedt aan iets van als. Val, dan hoor jy hoe die railway vest is in die kiezels val, dan hoor jy hoe die railway Een ja, hartelike goeiemiddag of is het al goeie naand. Uh, ek is Ludwig Venter, ek staan in vir Hanlie en André vanavond hulle het uh, uh, wel untimely of uh, spontane upgrade op hulle rekenaar gehad en toe moes hulle totaal reboot en als en uh, hulle sikkel om nou aan die gang te kry. Uh, hy volg moes sy eie kop as hy nadat hy so update gedoen het. Dan moet mens eers een paar dinge wat hy gechange het, moet jy weer recht kry en uh, daar is uh, nogal een issue. So, uh, Eh, toe vraag hulle, ek moet gauw vir hulle instaan, en hier is ek, en dis wat ek gaan doen, ek gaan instaan vir iets van alles, nou ek weet nie wat is dit wat ons gaan luister vanavond nie, maar dis vragies iets van alles, daar is nie een patroon gevolg met die kies van die uh, verskillende uh, genres en plate en so aan nie, ek het gegryp wat voorkom, en sommer op die speelhuis gegooi, en die speelhuis net so oorgedraai na toe, so, mog getroffe, wat jylle kry, <laughs> of wat jylle luister, of wat jylle hoor, is wat jylle gaan kry. Ok, so kom ons eh, kyk wat, wat het ons vir jylle opgedis. Ons gaan afskop met Laurike Raug van Kaapstad, uh, Suid-Afrikaanse sangeres, een van die bekendste contemporaire sangeresse in Afrikaans. Sy syng ook in Nederlands en in Engels, en eh, sy was voor, uh, sy school toe is al, was sy al lid van uh, Hannes Eys, dit is nou Pieter Dirk Eys, sy pa, sy sanggroep. Sy was een leerling in die laarskool grote skeer en gestudeer in die 70er jare drama aan die Universiteit van Stellenbosch. Um, ok, reeds tijdens haar studies tree sy op in die Zuid-Afrikaanse televisie met uh, onder andere die toonsettings van Ingrid Jonker, sy gedigte. Uh, ja, sy het is a baie a, um, meer bekend as uh, wat a kabarei a, uh, kunstenares as a, uh, sangeres maar a, a, sy het een hele klompie groot treffers op die mark gesit en van hulle sluit in hierdie een wat ons gaan luister en dit is die gang die gang haar ander groote was natuurlijk Mannetjies Roe en, och, nee, ek gaan nie eens probeer opnoem, Blaubergse strand en, ok, Laurie Karag, die gang. Die lucht wat skyn, maar die vlam is delikaat en fijn En ek het verlang na die lente tyd Op my oomse plaas onder elektriciteit My tannie sê my kind, my kind Die liefde en die moord is blind Van my liese dag in die lente tyd was daar wel, jawel, een bykie elektriciteit. Diep in die donker gang, het ek na iets verlang. Ek het die wind hoor sing, lente sal liefde bring. Ek het die dag hoor kwijn, dis net die son wat nou verdwijn. En soos die aarde draai, sal een haan weer kraai. donker gang is een skullerij van de wet kroon je en de larij en die perse ooit moe gelijk van die strewe na vrede is een eindeloze strijd laat een aand word die nacht soos dag, soos die storm bars met al sy kracht. En ek het in die gang weggekruip, want ek was so bang vir die elektriciteit. Diep in die donker gang het ek na iets verlang, ek het die wind hoor sing, lente sal lief te bring Ek het die dag oorkwijn Dis net die son wat nou verdwijn En soos die aarde draai Sal een haan weer kraai se dief in die donker nacht verdwijn Diep in die donker gang het ek na iets verlang Ek het die wind hoor sang, lente sal liefde bring Ek het die dag hoor kwijn, dis net die son wat nou verdwijn En soos die aarde draai, sal een haan weer Gerag, die gang is die Rikie se naam en as julle ooit gewonder wat is contemporaire muziek, dis hy daai, daai een wat julle nou geluister het. Julle kan hoor somme hoor, hy is contemporaire. Hè? Huh? Sê dit nie so nie. OK. <laughs> Ons stap aan. Ons kom nou by hierdie volgende klompie. Hulle het begin as Dave D and the Bostons. En uh, toe gaan staan en verander hulle die naam na Jock na Dave D. Dozy Beaky McIntish. Die liekie wat die mense vir ons syng is natuurlijk The Legend of Zanadu. En uh, ja, dit is geskryf dier Ken Howard en Alan Blakely en is gebaseer op een of ander spelekie, iets soos uh, Game of Thrones of so iets, is hy op gebaseer. Ons luister, The Legend of Zanadu. Thank you. Esta es la leyenda de Sanadu. was hy in die genre van die ene, wat sy julle sê is dit, ek dink hy border so aan a, eh, a belade, die Legend of Xanadu, dit vertel een story, dit is die, ja, die Game of Thrones uh, dinge wat daar gebeur. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, uh, oh, ek het hier een baie lang klas gespeel, op, uh, op my uh, programme, en, en eh, die liekie sy naam is When I Need You, een gewilde liekie geskryf dier Albert Hammond, natuurlijk, hy skryf al die mooie liekies, as dit een mooie liekie is, dan weet jylle maar wie hom geskryf het, dis Albert Hammond, en Carol uh, eh, Beie, uh, eh, sy eerste verskyning was die titelsnit van Hammond's 1976 album, When I Need You, Nou, Leon, Leon Seye, sy weergawe, vervaardig dier uh, Richard Perry was een massieve treffer wereldwijd en het bereik nummer 1 op die UK Singles Charts vir drie weke in februari 1977, nadat drie van sy vroege enkelsnitte op nummer 2 vastgeval het. Dit het ook nummer 1 op beide die Billboard Hot 100 vir enkele week in mei 1977 bereik en die Hot Adult Contemporary uh, Tracks. Nou, uh, ja, dit was op die billboard gewees Eh, was dit nummer 24. Ons luister na Leo Seyer en die liekie, Albert Hammond's liekie, When I Need You. Lekker een om te luisteren. Jesaja, dis die ou wat ons na geluister het, en hy sê, when I need you, wanneer ek jou nodig het, dan moet jy maar daar wees, ne? Right, hierdie ou, ek, ek gee hom eindelijk te min uh, airtime van my kant af. Uh, hy is eindelijk een groot, groot ster, en ek praat van Neil Leslie Diamond, 24 januari 1941 in The Coney Island, gedeelte van Brooklyn, New York City geboore. Nou ja, uh, Brooklyn is uh, die, wat sal mens het noem, die heelbrauw gedeelte van, uh, van New York City. Uh, so, uh, is nie een baie gewilde area om in te wees nie. Jy uh, loop nie alleen in die straat daar in die nacht nie. Uh, sy pa is Akiba, bekend as Keef Diamond, en uh, hy was een drooggoedere handelaar, beide hy en sy vrou, Rose, was joodse immigrante uit Pole. Die Diamond familie het tydelik na Cheyenne in Wyoming verskyf weens Keith Diamond's militaire dienst tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd in Wyoming het Neil verlief geraak op Sing Cowboy Flicks op uh, Matinee vertoonings, dit is nou marag vertoonings, by die plaaslike theater. En uh, <clears throat> nadat hulle die uh, einde van die Tweede Wereldoorlog het uh, Neil en sy ouwers teruggekeer na Brooklyn. Hy het in 9 dollar akoestiese gitaar as sy verjaarste geskenk gekry en daar, dit is wat die bal afgeskop het, wat om sy belangstelling geprikkel het in muziek. Nou van hom gaan ek een speel wat hy baie bekend is voor en dit is natuurlijk Desiree. Desiree. Desiree, Neil Diamond wat het gesing het, en uh, ja, soos ek sê, ek, ek, ek, hy het so'n groot verscheidenheid liekies, ek moet hom eindelijk baie meer speel as wat ek op die oomlik doen. Nou hierdie volgende dochterkie, nou eh, wat ek gedoen het vanavond, ek het soos ek sê, randomly gegryp vir enig iets wat voorkom, wat noem hulle het in Afrikaans, randomly is lukraak, ja ek het lukraak gegryp na liekies in volgorde, so hulle is min of meer alfabeties, en uh, ek het gewoonlik as ek die speellys op my, op my uh, uh, draaitafel sit, dan uh, skyf ek hulle rond in volgorde wat ek hulle wil hee. Nou van Hansen is so random gekies, dat ek speel hulle maar in die volgorde wat hulle kom. So, uh, soos ek hulle gekies het, so speel ek hulle. Hierdie volgende ene, soos ek sê, is die dochterkie en haar naam is Nicole. Nicole Siebert, uh, eh, gebore Houlok, sy is in, uh, op uh, eh, 25 oktober 1964, is sy gebore Saarbroeken in Duitsland, so sy is nog een jong dokterkie, eerst in 1964 gebore. Nou, ja, ek het haar, ek volg haar al, min of meer van die tyd af, want sy is die een wat in 1982 het sy die uh, Eurovisie songcompetitie gewen met die liekie I'm Bitchin' Freedom uh, Little Peace en uh, eh, dus ja, sy uh, het een hele klompie treffers wat ek baie van hou. Ek het een keer een TV onderhoud met haar gesien waar hulle haar vraag, beskryf een bykie jou dagprogram vir ons. Toe was die meisiekie nog op school gewees en sy, sy het gepraat van uh, vroeg in die ochende, vier uur, staan sy op, uh, raak ge, maak gereed uh, eh, vir school, maar dan moet sy eerst gaan draai by die studios en uh, onderhoud by die klomp en dan uh, jy weet, een liekie gaan opneem by die klomp en dan, en dan gaan sy school toe en na school het sy uh, dit en dat en joh, mens kan nie glo dat sy so een skedule het om te maintain terwyl sy nog op school is uh, en haar schoolwerk ook nog moet doen nie. Dit is Nicole Stiebert sy was een prachtige dochterkie gewees, sy het later een bykie anders geraak, <laughs> eh, maar in elk geval, sy, uh, oh, sy was dwarsteer, was sy mooi gewees, om na te kyk, uh, ja, ok, ons luister na Nicole Sieber, en uh, die liekie wat sy vir ons bring, 1987, is Song for the World, dit is omtrent 5 jaar, nadat sy bekendheid verwerf het, met die uh, bietjie, I'm Beating Freedom. Ons luister, hier is Nicole Siebert. bygewilde liekie, bygewilde sangeres Nicole met Song for the World 1987. Nou, die volgende dame, ek hoef net te sê, uh, wie saam met haar sing, dan weet julle somme uh, eh, eh, uit wat een rolprent die liekie kom, ek praat van Olivia Newton-John, saam met John Travolta. En uh, sy is op 26 september 1948 in Cambridge, Engeland, gebore. Haar familie het verhuis na Australië toe sy slechts 5 jaar oud was. Haar ma was Duits en haar pa was Wallis en uh, hy was ook een professor van Duits in Cambridge in Melbourne. Uh, ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy van vroeg af al belang gebestel in muziek en sang en uh, het een groep wat die Selfo genoem word het sy uh, al reeds met uh, schoolvriende het sy eh, al daar begin. Uh, sy het later uh, tree sy op by haar swaarse koffiekroeg in Australië en het verskye Australiese TV-programme soos onder andere The Go Show en ook de, in die rolprint Funny Things Happen Down Under gespeel. Ons luister na Olivia Newton-John wat sy saam met John Travolta doen en die rolprint natuurlijk Grease Summer Nights. Ja, yeah het was een, uh, jy weet, uh, ek was die tyd, uh, ek is, uh, ook het baie part-time jobbies in my leven gedoen, en onder andere was ek op een stadium uh, part-time driving manager gewees, toe die inruie nog so gewild was, en uh, toe was ek nog uh, inruie theater uh, uh, manager gewees daar, en jy weet, ek het by die hek gestaan, soos die karre inkom, hier en daar gesels jy maar met die mense, jy is jou customers, jy weet, en <laughs> die kondou toe Gries op was, toe uh, het iemand gesê, uh, hoe is die print, en toe sê ek, ach, jy weet, ek dink eindelijk, uh, jy, jy mors jou geld, om na hierdie ding te kom kyk, joh, hoe kan ek verder verkeerd gewees het, ek weet nie, uh, of ek uh, baie preets was daai daar nie, maar Gries het my nou glad nie aangegaan tot ek later mooi geluister het en weer geluister het en achtergekom het, hey, hierdie is een klassieke uh, rolprent, jy weet, uh, de, daar was twee Saturday Night Fever en Gries, al twee van hulle het ek nou rarig uh, vir die mense afgeraai om te gaan kyk maar uh, in die meantime was dit groot, groot treffers gewees. Ons luister, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Nights. Oeps, waar aan toe gaan ek nou? Jo, hier is hy. Hey, I want to hear about what Danny did at the beach. Yeah. That was nothing. Oh, sure, nothing, Zuko, come right? On, Danny. You got her drawers, right? Yeah. Come on, come on. Tell us about that girl. What'd you do this summer, Sandy? Oh, I spent most of it at the beach. I met a boy there. Hauled your cookies all the way to the beach for some guy? Well, he was sort of special. There ain't no such thing. It was really romantic. Oh, hey, there it goes! Come on, you don't want to hear all the horny details. Are you kidding me? All right, you. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. prachtige vrou gewees hier, die Olivia Newton-John, um, en ja, sy is ook nou, is het een jaar of twee jaar terug, wat sy oorlede is, onlangs, onlangs, nie te lang terug nie. En, uh, ok, ons kyk wat is volgende op die draaitafel, ons gaan nou luister, Leonore Mona Venemans, getrouwde van was broos, eh, uh, Sy is gebore op Witbank, 16 februari 1935 en oorlede na by Prins Albert, 19, 17 februari uh, eh, 1973. Sy was, a, dit is natuurlijk in een motorongeluk, as hulle sê na by Prins Albert, dan weet jy sommer. Um, sy was een Suid-Afrikaanse sopraan, wat opera, sowel as lichte muziek gesing het, en sy was uitstekende soprane gewees hoor. Uh, sy word waarschijnlijk die beste onthou vir haar vertolking van die Russische volkslied wat in Afrikaans het ons omgenoem Liefste Madeleine. Maar uh, ons luister na Leonore Venemans en die liekie wat sy nou vir ons bring is Rose bring een groet aan jou. Hier kom hy. MUZIEK Venemans, hulle sê nie op, die, op hierdie label wie is die man wat saam met haar daar sing nie. So, ek sê maar, ek weet nie. Uh, maar dit is roze bringe groet aan jou. Ok, terwijl ons dan nou nog Afrikaans is, sê so, kom ons bly daarby en ons gaan oor na my ander ginsteling eh, sangeres en ek praat van Corlia Bode. Jo, ek weet nie hoeveel ek Corlia onlangs gesien het nie. Sy het verskrikkelijk baie gewicht verloor al um, ehm, hy weet nie of het een doelbewuste poging is nie, maar uh, daar is een duidelike verskil. Uh, sy is Afrikaanse sangeres, wat saam met Rudy Klaas opgetreed, as Rudy en Corlia. En nou, hulle sê, hierdie lievelingspaarkie, sy paie het het 12 maart 2011 gesky, weens redes wat nie aan die publiek bekend is nie, en Corlia het daarna een solo loobaan gevolg. Uh, Rudy en Corlia het opslag gemaakt, nadat het hulle eerste duet album, Ons Lieflinge, Our Darlings, binnen acht weke gouwe status bereik het, en dit vat om gedoen te word, hoor. Um, ek, ek weet, ek, uh, Rudy het die muziekverwerking gedoen, en hy is uh, genie in daar die opzet. Ons luister na die twee van hulle, Rudy en Corlia, en die liekie wat hulle vir ons bring is Drome. Drome. mooi mense, moendervleis mooi. Dit is Rudy en Corlia wat daai prachtige klanke na vore bring. Ok, wat gaan ons nou doen? Kom ons gaan na uh, ja, The Living Strings. Hulle was een atelier orkest wat in 1959 dier RCA, Victor, dit is nou een platemaatskapie, uh, opgeneem is of gestig is dan vir die reeks makkelike luisteropnames wat op uh, die RCI Camden begrotingsetiket uitgereik is. Daar was ook verwante groepe vir, uh, eh, genaamd die levende stemme, levende koperblaas, uh, levende kitare, levende marimbas, levende jazz, levende trio, levende percussie, levende orrel. Je weet, als uh, elkeen het in sy eie genre geval en uh, die Living Streams neem ek aan, was uitsluitlik dan um, het, het klank of um, instrumenteel. Um, kom ons luister na hulle en die liekie wat hulle vir ons doen is uh, hierdie een wat uh, John Ralph, denk ek is die ouse naam, hy sing die liekie en as ek daar sy, sy uh, verslag lees oor die liekie, dan gaan het oor sy sister, Cheryl Moana Marie. Kom ons luister, hier is Living Strings en hulle doen vir ons Cheryl Moana Marie, ek dink het is net instrumenteel, kom ons hoor. Cheryl Moana Marie en ek sien um, Francis, ek sien jy is ingeskakel, uh, ek geloof elke keer as jy ingeskakel is, dan is die rest van die familie ook daar, so baie welkom by die program vanmiddag ek jou langklaas gehoor, jy is maar stil dees dag en uh, ja, dis Francis uh, country artist daar van Springs is sy wereld eh uh, en sy sê, jammer ons is so stil, maar luister gereeld, is net moeg in die aand gewerk, praat maar min, en sy sê, die muziek is prachtig, dankie, uh, ek bly jy geniet het, en Hanlie luister ook, en sy sê, sy stem saam, dat die muziek prachtig is, dankie, um, ek is bly jy geniet het, ok, en, uh, kom ons kyk, wat het ons vervolgens, ons gaan nou luister na die Macarena, ken julle die Macarena? Uh, is een liekie die Spaanse popdeel Los Del Rio, oorspronkelijk opgeneem in hulle 1993 album A Mi Me Gusta, eh, een uh, dans rem remix dier die electropop groep Fangoria, die was een sukses in Spanja en een klinkende voorblad weergave dier Los Del Mar het uh, gewild geword in Canada uh, nog een remix dier Miami um, gebaseerde vervaardigers The Bayside Boys uh, ja, nou, daar is een hele paar, maar die een wat die naam gemaakt het, Los Del Rio ons luister na hulle weergave van, eh, kom ons maak het twee in een rij, hier so die, die volgende een is ook dier los something, so dit is ook Spaans ge, gesetel, en dit is Black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 Eh. tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh! alegría Macarena is Los Bravos, wat daar in 1967 vir ons opgeneem het. Ok, hier is nou weer een damekie wat ook in die Eurovisie songcompetitie uh, eh, gewin het een jaar met haar likkie Boom Bang Bang en ek praat natuurlijk van Lulu. Nou, uh, kom ons kyk wat het ons op Lulu, sy sê Boom Bang Bang, sy liekie wat opgeneem is dier die Britse sangeres Lulu. Die liekie is geskryf dier Ellen Morales en Peter Warren. Dit is vooral bekend as die Britse weninskrywing by die Eurovisie Song Contest 1969. Maar ja, ok, Lulu het een hele paar treffers gehad, haar twee grootstes was hierdie Boom Bang Bang, en dan die ander een wat sy ook vir ons gaan bring, is natuurlijk A Heime Tiger. Luister my. pizza and cuddle me tight. My for young people in Hamburg. I'm a tiger. Okay, daar het jylle vir Lulu gehoor en sy het eers geboom bang a bang and two tiger sy. Sy is I'm a tiger en dit is Lulu. Okay, die volgende ou, uh, ons ken hom meer uh, in sy groep en sy groep is natuurlijk uh, Simon en Garfunkel. Maar hy, hy, van die twee van hulle het, ek denk het, hy baie meer uh, solies, solies gedoen uh, sonder sy maaikie. Uh, ek praat van Paul Frederick Simon. Hy is op 13 oktober 1941 gebore, uh, Amerikaanse muzikant, sanger, liekieskrijver en acteur, wie sy loobaan oor 6 dekades strek. Jo, ja, die, daar is een hele paar sangers wat uh, baie, baie lang, uh, lang die golf rij, soos hulle dit sê. Uh, en hy is een van hulle, so Cliff Richard, hy is natuurlijk top top of the pops <laughs> in die opzicht. Uh, ok, nou hierdie Paul Simon, hy is uh, een van die meest bekroonde likkieskrijvers in populaire muziek. Uh, hy is in New Ark, dit is in New Jersey gebore en het in die stad Queens in New York groot geword. Hy het in 1956 saam met sy schoolvriend Art Garfunkel begin optree. Uh, toe was ek maar 6 jaar oud, so, oh nee, 5 jaar oud. Maar in elk geval, um, <clears throat> het, dit was toe hulle nog in hulle vroege tienerjare was. Na beperkte sukses eh, eh, sal die paar herenig nadat hulle geelektrisificeerde weergawe van a, eh, The Sound of Silence een groot treffer geword het in 1966. Simon Garfunkel het saam vijf albums opgeneem en uh, ja, insluitend... Uh, Mrs. Robinson, America, Bridge Over Troubled Water, The Boxer, och, hulle het die hele klompie gehad, en ja, die ander ene is ook, uh, wel, die een wat hulle nou tweede vir ons gaan sing hierso, is uh, Take Me To The Mardi Gras. Maar, die Mardi Gras hoe optocht, wat hulle elke soveel jaar uh, opvoer, ek kan nie onthou hoeveel jaar uit mekaar uit nie. En, okay, maar die eerste een wat ons gaan hoor van Paul Simon is The Mother and Child Reunion was een groot groot treffer gewees. Hier kom hy. on, take me to the Mardi Gras, en dan die ander een was Mother and Child Reunion, ek weet toe Paul Simon hier in Zuid-Afrika was, het hy opgeteam uh, met uh, Lady Smith Black Mombasa, en hulle daar ook een paar treffers, uh, groot treffers wat wereldwijd bekend geraak het, het hulle opgeneem. Ok, ons is nou by die ander groep Queen, en het is een Engelse rockgroep wat in 1970 gestig is, en het Londen door kitaarspeler Brian May, vr, uh, eh, die sanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor. Nou, uh, feitlik elke lid van hierdie orkest het een graad in een of ander muziekrichting gehad. Hulle was baie, baie talentvol gewees. Uh, eh, en as jy mooi luister na hulle muziek, dan kun jy achterkom. Die harmonie daar. En uh, dit is eindelijk baie van het is so klassiek, so klassiek, ander is pop, ander is, eh, hulle uh, het kon enige genre kon hulle hanteer, hulle was baie, baie talentvol gewees, en uh, ja, um, die basspeler John Deacon het later in 1971 by hulle aangesluit, met tientallen treffers in die 70s, 80s, 90s, is Queen een van die meest suksesvolle groepe in die muziekwereld, en rechtelik so oor hulle so talentvol was, sal ek sê. Ons luister na hulle, Queen, en die liekie wat hulle vandag vir ons bring is, We will, we will, we will, we will what? We will rock you. We will. you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. place. Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. Sing it. We will. selfs hard metal of wat noem hulle die genre, dit kon hulle hanteer. Dit was dan maar baie, baie talentvolle groep. Um, ja, hierdie, hierdie eindste liekie We Will Rock You kom baie keer op uh, sportbijeenkomste word hy ook dier die skares gesing. Ok, nou die troeteldier sienkies, Pet Shop Boys, Engelse pop duo wat in 1981 in Londen gestig is. Die groep het bestaan uit Neil Tennant, hy is die sanger, sledelbore en af en toe doen hy gitaar. Uh, Chris Lowe, hy het klaverbore en sang en die uh, Pet Shop Boys het wereldwijd meer as 100 miljoen plate verkoop en word as die meest suksesvolle duo in die Britse muskiek geskiednis uh, eh, door die Guinness Book of Records geluist. Hulle doen vandag vir ons hulle groot treffer en dit is Go West. Ek sê altyd daar waar die son onder gaan, dis waar jy hulle gaan. Go West. Go West. sê die Pet Your Boys en wat krij jy daar in die weste? Ek weet, dis waar die son ondergaan, ek weet niks anders van die weste af nie. Maar in elk geval, hulle is adamant, go west. Right, um, die volgende ou, Manfred Mann, is, uh, hy wel, dat is een Engelse rockgroep van die 60s, vernoem na hulle keyboardspeler, wat eers in 1970s hulle eerste deurbraak gemaakt het met liekies soos Do What Diddy Diddy, Pretty Flamingo, uh, The Mighty Queen en uh, hele paar ander. Hulle was die eerste Britse groep wat deurdring tot die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse billboard Hot 100. Uh, gedien hulle roemperiode maak hulle gebruik van twee sangers nabelik Paul Jones en Mike Dabu. Net Manfred Mann het hulle uh, en hulle dromspeler Huggs bly deurgaans die kern van die groep. Nou ons luister nou vandag na hulle en die liekie wat hulle vir ons bring, is hy eerst ene wat ek genoem het, Do What Diddy Diddy, Manfred Man, en lekker, lekker jive ene sal ek sê. There she was, just a walking down the street singing Do What singing. She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind before I knew it. She was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walk on to my door. My door. We walk onto my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things i had been dreaming of. Now we're together, nearly. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things i been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. singing. I Well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. When does gonna shine? Whoa. Hallo, my naam is Andre van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke Woensdag aand in om 7uur en kuier saam met my en Henry op iets van alles lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop. As hy julle dis waarna julle luister, iets van alles van Andre en Hanlie. Ek sien hy adverteer nog daar van uh, dis vir woensdag aande, hulle het omgeruil met die DJ, um, ehm, uh, eh, wie was dit, uh, eh, DJ, ach, myl, maar in elk geval, uh, ja, <laughs> hy het gestrand nog met my gesels ook, uh, maar, uh, ja, maar in elk geval, hy het omgeruil, hy was altyd op donderdag aande, hulle op woensdag aande, toe hy nou donderaande, eh, woensdag aande oorgevat, hulle donderaande, en vanavond het hulle probleme met die rekenaar, wat nie so lekker wil saamspeel nie, toe uh, eh, vraal ek met gauw vir hulle instaan, en hier is ek, en dit is waar na julle luister, iets van alles. Ok, dis DJ Toy wat ek van praat, my wereld. Um, <clears throat> ons kom nou by die beste cowboy sanger, wat ek van bewus is en ek praat van Martin David Robinson. Uh, hy is geboore op 26 september 1925, oorlede op 8 december 1982 en hy was professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was een Amerikaanse sanger, liedjeskrijver, akteer, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder. Een van die gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers van alle tye, country en westers. Nou dit betekent, dit is een cowboy ou hierdie, uh, van alle tye, en ook, hy klomp cowboy liekies wat hy doen, en uh, soos ek sê, die, die, die lekkerste luister cowboy liekies uh, eh, kom van hom af. Uh, en uh, sy, sy, sy muziek was gereeld te sien aan die boopunt van die country treffersluiste, en verskye van sy liekies het ook suksesbaal as poptreffers. Nou die een wat hy vir ons gaan doen is uh, wel, ok, kom ons laat om twee doen, die eerste ene is El Paso en dan daarna is het Ghost Riders in the Sky jylle moet al twee van die liekies sy woorde luister die eerste ene is eindelijk een baie tragische verhaal hierdie El Paso en nou El Paso is eindelijk een stad in die Amerikaanse staat Texas aan die westelike kant van Texas en is langs die Interstate 10 hoeweg met die naam van uh, wel die naam kom van El Paso de Norte wat beteken die deurgang na die noorde wat dan verkort is na El Paso maar kom ons luister na die verhaal van El Paso luister die woorde van hierdie eestene en dan kom die tweede ene MUZIEK Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger. I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. Upon its back and away I did ride, just as fast as I could from the west Texas town of El Paso, back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden my love is stronger than my fear of death. I saddle up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill look in El Paso, I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward, down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys, off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for love, your leader is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side cradled by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina, goodbye. yippee went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty bunch of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. yippee I yay were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay! Faces gone, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. Cause you gotta ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear the cry. Yippee-yi-yay. As the riders went on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from ever riding on a range, then cowboy, change your way today, or with it you will ride, trying to catch the devil's hood across the endless sky. If the eye Was hy, daar is twee van sy likies en dan een ander cowboy en wat hy het is The Hanging Tree en dan Big Iron Gun. Daar is nog twee, ook lekker lekker luister uh, cowboy likies van hom. Ok, die ou wat nou op die draaitafel is, Ray Charles. Hy het vanaf vier jaar oud, het hy beginne blind word weens uh, wat hy genoem het glaucoma. Uh, en toe hy 7 jaar oud was, was hy totaal blind hy, eh, sy eindelike twee voorname was uh, uh, was uh, ja, Ray Charles was sy eindelike twee voorname en sy van was Robinson dis reg, sy broer George het op vierjarige ouderdom verdrink in sy maase wasgoedskorrel joh, dit moes een traumatische of een traumatische uh, ervaring gewees het vir haar en vir die familie. En sy maas oorlede toe hy 14 jaar oud was, hy is kort daarna uit die school uit geskors omdat hy poets op een of ander onderwijzer getrek het. Hulle sê eh, eh, nie wat die poets was nie, maar het moet sekere ernstige oortreding gewees het vir so'n ernstige gevolg. Uh, hy was meer as een keer gearresteer vir die besit van kokiene en het beginne optree in kroe waar hy vooral bekendheid verwerf het vir uh, uiteindelik sy deurbraak het ook daar vandaan gekom. Um, ehm, Oké, okay, ons luister na hom en, en wat hy vir ons nou bring is Rachel's Heat the Road Jack.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 Nelson begin sy vermaakloobaan in 1949 en speel homself in die radio sitcom reeks The Adventures of Ozzie and Harriet. In uh, eh, 1957 neem hy sy eerste solo op, debuteer as sanger op die televisie weergawe van die sitcom en hy stel sy, sy nummer 1 album titel met uh, uh, Net uh, Riki is uh, sy eerste album gewees en uh, Nelson en Sharon Kirsten Kirsten uh, Hammond is op 20 april 1963 getrouwd en in december 82 gesky. Hulle het uh, vier kinders gehad. Ons luister na Riek Nelson en die liekie wat hy vir ons bring. Uh, Poor Little Fool van voor 1960 is een baie ou ene hierdie. Is 1958. Hier kom hy. Muziek car. But when I met that little girl, I knew that I would fall for a little fool. kissed me, but her heart was full of lies, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. She cared for me and that we'd never part. And so for the very first time, I gave away my heart, poor little fool. that day she was gone and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. game with other hearts, but I never thought I'd see The day when someone else would play love's foolish game with me Poor little fool, oh yeah Ricky Nelson, Poor Little Fool, 1958. Wie, dit is uh, eh, verbaasend hoe vinnig tyd vlieg. When you enjoy the music, uh, ek het so lekker geluister so ver en lekker gespeel vir julle, dat uh, ek het nie besef, dit is al kwart voor nie. Shucks. Uh, eh, nou, morgen doen ek um, om drie uur. Uh, ja, dit is nou negotiable. Ek weet nie of ek drie uur gaan opwees nie. Uh, ek moet morgen, moet ek die dokter gaan sien, die hartchirurg hier in Kimberley. En hy het, hy het my eerst uh, geboek vir 8 uur, uh, nee, vir 10 uur die ochend. Uh, dit sou heel alright gewees het en nou uh, eh, krijg ek vanmarrig een brief, uh, ek is geskyf na 1 uur toe, en 3 uur moet ek uitsaai, ek weet, hy kyk nie vannacht na jou nie, hy sit jou op EKG, hy sit jou op hierdie, hy, jy weet, hy luister en hy klop en hy, oh, uh, jy gaan dier een intensieve uh, hurdles, uh, of uh, wat noem jy saai, wat jy in die army gekry het, uh, <laughs> uh, ding is wat hy uh, eh, deurgaan en uh, so ek weet nie of hy drie uur al gaan klaar wees nie. So ek kan dalk laat wees om drie uur te begin, maar ek groe by maximum vier, of meen op die laatste vier uur behoort ek dan rarig al terug te wees as hy my een uur uh, invat, sal ek by die tijd klaar wees. Dan, uh, ja, dan kan ons uh, Eh, morgense program, so, ek gaan hom so adverteer ook, ek gaan sê, moendlik drie uur, maar as ek nie drie uur kan maak nie, dan begin ons vier uur. Uh, ek sal my program ook so opstel, ek hoop so, laat hy so gaan uitwerk. Ok, ons stap aan, en ons is nader aan die einde, en dit is Patricia, Patricia Loos, bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice, sangeres, sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare, haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 uitgereik en sy is ook verskye TV-programme soos Toyota Top 20, Blonde Ambitie, Supersterre het sy aangebied. Uh, Patricia is in Gauteng gebore, waar sy in die hoerskoel Mondior gemetrikuleer het. Sy is in mei 23 met Mark Whitfield getrouwd. Uh, eh, hy het een sien, sy is in 2009 met kanker gediagnoseer en uh, as uh, ek reg onthou was sy nog ons eh, kranige gymnas ook en het op hoog vlakke daaraan deelgeneem. Ons gaan luister na Patricia Loos met een lekker liekie van haar en dit is Tango Rain. Geniet om, hier kom hy. jaloers daar met A Tango Rain. Hmm, Janita Klaassen, geboore Janita Sari Redelinghuis, 30 april 1947 en sy is oorlede op 24 oktober 2005, was Suid-Afrikaanse sangeres wat gereeld saam met Manuel Escorcio opgetreed. Uh, eh, wat noem hulle om die boer, boere, uh, die Portugese boerkie of soeits. Eh, sy is op 58 jarige ouderdom na een 10 jaar lange strijd weens long en keelkanker oorlede. Uh, eh, van haar treffe sluit in Rolbos, my danklied, Wilde Alwijn, Meisiekind en Oor hier die klokke.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 ons ene Lig nou die hande na hemel en wind Net soos die oudheid maak jy naaste jou vriend O die feestrijdse by sien, is waars karnaval. prachtige liedje daar van Manuel Scorsio met Janita Klaasen. Feestheidse weisie. Nou oké, okay, kom ons gooi gauw vir Marielle Mathieu in. Sy sê, une femme uh, amorise. Dit is in 1981 wat sy hom opgeneem het. Kom ons luister. is Miguel Mathieu, die kracht in haar stem, ne? Jo, hy kom duidelijk na vore. I am a woman in love. En dit is wat sy daar vir ons gesing het. Ok, ons het nog twee liedjes op die draaitafel wat ek uh, wil indruk. Nee, het lyk my, ek gaan net een recht kry. Uh, wat er een van die twee, enie, enie, enie, mou. Kom ons doen Rod Stewart, en hy sing vir ons Sailing van 1975, uh, en as ek gauw maak, ja, ek dink nie daar is, ek dink is op dinsda, wat daar iemand na handlele is, wat tersjes na handlele is, is nie vanavond nie. Uh, so ek gaan maar al twee indruk. Uh, Rod Stewart, Seiling, 1975. As een mens ons het daar gekom, wat ek vir julle gaan sê, julle moet lekker slaap, ooggats, lyk my iemand het uh, probeer, of mis, ja, ek sien, uh, Ok, ek, ek, ek, ek, ek dink hy is nou weer terug op lijn, uh, ek gaan uitspeel met ek moet net seker maak hier so, ek net sien, weet nou, uh, eh, reek, uh, eh, daar so, daar so, daar so. Ja, ek geloof nie as iemand daarna handelie op nie, uh, so, uh, ek weet nie hoekom het hy nou afgegaan daar nie. Maar in elk geval, ek sê vir julle, julle moet lekker slaap en dank julle julle geluister het en ons hoop aan julle kry julle rekenaar uitgesoord morgen en uh, ja, en ek hoop ook dat ek vroeg klaar sal wees by die uh, eh, hartchirurg, dat hy my nie te lang bezig sal hou nie, dat ek my program betijds kan begin en dwars deur vir julle kan aanbied. Uh, ek speel uit met desiderata, ek weet nie of julle die woorde ken, die, die, die woorde is belangrijk met hierdie specifieke liekie, so lekker luister en slaap lekker en sien julle dan morgen maar af. Bye for amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons they are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love. For in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child. You are a child of the, of universe. the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. To be here. And, whether not, and whether or not it is clear it to you, no doubt the universe no is unfolding universe is as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive him to be, and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace with your soul, with all its sham, drudgery, and broken dreams. It is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy. You are a child.